Nakon toga otpočeli smo govor o namazu. Počeli smo govoriti o namazu jer je namaz jedno od najbitnijih dijela u islamu nakon što čovjek prihvati se Islama, tada najbitnije dijelo koje mora činiti neizostavno, to se dijelo ne smije izgubiti u njegovom životu. Ne smije ga nestati. Ne smije ga nestati jedan dan. Naprotiv, dakle, nekoliko puta u toku dana namaz mora da se nađe u njegovom životu, da ga praktikuje, da ga klanja. Dakle, to je namaz, jedino dijelo svakako i druga dijela za koja postoji potvrda u Allahove knjizi i sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, vjernik i vjernica moraju činiti, moraju čuvati, međutim posebno se naglašava namaz. U našoj prošloj emisiji govorili smo o značenju namaza, o propisu namaza, pa smo rekli i donijeli dokaze iz Kur'ana Allahove knjige sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da je stroga, obligatna dužnost svakog pojedinca, svakog muslimana i svake muslimanke da obavljaju pet dnevnih namaza, da obavljaju pet puta danas u toku dana i noći namaz. I spomenuli smo također složnost islamskih učenjaka jednoglasno mišljenje islamskih učenjaka da je obaveza svim muslimanima, svim muslimankama da obavljaju pet dnevnih namaza. Nakon toga govorili smo o položaju namaza u našoj lijepoj vjeri dini islamu. Večeras uz Allahovu dozvolu govorimo o posebnim odlikama namaza u islamu. Dakle, namaz kao poseban ibadet. Šta je to što ga čini posebnim ibadetom? Zašto Allah subhanahu wa ta'ala posebno spominje namaz i daje akcenat na namaz, posebno naglašava jeli, namaz? Pa ćemo vidjeti neke te odlike namaza što ga čini posebnim, posebnim ibadetom. Pa jedna od tih odlika jeste i ta što je Allah subhanahu wa ta'ala samo namaz, samo namaz u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu nazvao imanom. Doslovno, dakle, nazvao je namaz imanom. Za druge ibadete Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su oni od imana, da su oni ogranci imana, dijelovi imana, dok, dakle, namaz naziva imanom. I to je, dakle, išaret nama da nema imana bez namaza. Da nema na, nama, da nema imana bez namaza, dočim dakle drugi ibadeti koje ukoliko čovjek ostavi, ostavio je dio imana. Njegov iman je manjkav. Međutim, ukoliko ostavi namaz, takav više nema ni vjere, nema ni imana. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 143. ajtu sure Al-Baqara. Kaže Jalla wa'ala وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَ إِيمَانِكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفُ الرَّحِيمُ a Allah neće dopustiti da propadne vaš iman. Da propadne vaš iman, jer je doista Allah subhanahu wa ta'ala prema ljudima blag i milostiv. Poznato je da je ovaj kuranski ajet objavljen nakon promjene kible. Nakon promjene kible, kada je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam došao u Medinu, učinio hijđuru iz Mekke u Medinu, određeni period 16 ili 17 mjeseci okretao se i dalje prema staroj kibli, prema Bejtul Maktisu, da bi nakon tog perioda ili tih 16 ili 17 mjeseci došlo do promjene kible i od tada do dan danas i do sudnjega dana kibla muslimana u njihovim namazima i drugim ibadetima jeste Kaaba, Mušarrafa, jeli u Mekki Mukarremi. Pa ashabi, čiji su prijatelji, drugovi, ukućani, iz porodice, bližnji, koji su umrli prije promjene kible i u svojim namazima do svoga života, dakle prije promjene kible, okretali se prema Bejtul Maktisu. Nakon što je promijenjena kibla, oni su se zabrinili za svoje bližnje, za svoje prijatelje, drugove, pa su upitali Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, šta je s našim prijateljima, našom braćom, našim bližnjima koji su se u svojim namazima okretali prema staroj kibli, prema Bejtul Maktisu. Sada je promijenjena, a poznato je dakle da je okretanje prema kibli jedan od uvjeta ispravnosti namaza. Čovjek ukoliko se ne okrene prema kibli, ispuni sve druge uvjete. Međutim, ne okrene se prema kibli, već se okrene u nekom drugom smjeru, zna gdje je kibla i ne okrene se prema kibli, već se okrene u nekom drugom smjeru, takvom namaz nije ispravan. Pa su se zabrinili sahabi i pitali šta je onda s namazima naše braće naših bližnjih ukućana koji su umrli, nisu dočekali promjenu kible. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala objavio je ovaj kuranski ajet, dio, dakle, 143. ajeta sure Al-Baqara وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَ إِمَانِكُمْ Allah neće uništiti ili poništiti vaš iman, odnosno vaše namaze. Pa vidimo ovdje da je govor o namazu, Allah subhanahu wa ta'ala naman spominje sa riječju iman. I to je dakle jedini slučaj s namazom. Nigdje drugo, doslovno na ovakav način ne spominje se neki drugi ibadet. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi, Kur'an i Kerimu, sva druga dobra djela, Sve druge ibadete spominje općenito, ali kada dođe spomen namaza, kada se treba ukazati na namaz, namaz se spominje posebno, zasebno. A poznato je kuransko pravilo ili pravilo u tefsiru kada nakon općenitog spomena nešto se posebno spominje, onda se želi ukazati na to posebno. Onda se želi staviti akcenat, želi se naglasiti da se to posebno mora čuvati. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anbiya 73. ajtu وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَةِ I mi smo im objavili, objavili smo vjerovjesnicima i putem njih, preko njih, njihovim narodima, da čine dobra djela i da namaz obavljaju. Da čine dobra djela i da namaz obavljaju. Zar namaz nije od dobrih djela? Svakako. Pa je dakle prvo nama spomenut sa dobrim dijelima. S dobrim dijelima spomenuti, spomenuti je općenito, dakle zajedno s dobrim dijelima, pa je ponovo spomenuto zasebno. Dakle, obavljanje namaza spomenuto je zasebno, čime se želi ukazati na obavljanje, obavljanje namaza. Dakle, jer jedak slučaj je da se neki drugi ibadet spomine na ovakav način. Nakon općenitog da se spomine posebno. To je, ta, to je slučaj sa, samo s namazom. Također, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da se strpi na obavljanju namaza i na naređivanju obavljanja namaza od strane njegovih ukućana, da postiče svoje ukućane, svoje porodice, svoje supruge, svoju djecu na obavljanje namaza. Dakle, naređujemo Allah subhanahu wa ta'ala da se strpi na tom namazu posebno, iako mu je naredio Allah subhanahu wa ta'ala da se strpi na cijelom ibadetu. Ali nakon tog cijelog ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala spominje, spominje namaz. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Marijem وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ i ti se strpi na obavljanju ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala, njemu uzvišenom, Allahu jalla wa'ala, dok u suri Taha kaže وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا i naređuju svojoj porodici da obavljaju namaz i strpi se na obavljanju namaza. i strpi se na obavljanju namaza i naređivanju namaza svojim ukućanima. Poznato nam je kada se desila Isra i Mirađ, kada je Allahov poslanik alihi salatu wasalam uzdignut u visočije sfere, kada ga je Allah djelavala podigao do sebe, da mu je tada te noći propisao namaz. Gdje? Na nebesima. I to je jedini ibadet koji je propisan na nebesima. Svi drugi ibadeti, sva dobra djela druga, propisana su Allahom poslaniku alihi salatu sam na zemlji. Kada je bio na zemlji. Međutim, kada se desila Isra i Mirađ, tada je Allahom poslaniku alihi salatu sam propisano pet dnevnih namaza. Da u toku dana i noći on i njegov umet, njegov narod obavljaju dakle, namaz pet puta u toku dana i toku noći. I kao što nam je poznato tada, propisano je Allahovom poslaniku alihi salatu uslam prvobitno 50 namaza u toku dana i noći. Allahu akbar. U toku dana i noći Allah subhanahu wa ta'ala propisao je poslaniku alihi salatu uslam da obavlja u toku dana i noći 50 namaza. oni njegov umet, njegov narod. Međutim, iz milosti prema ljudima Allah subhanahu wa ta'ala je smanjivao dok nije smanjio na pet i rekao doista nagrada ostaje onolika kolika je rečena ko bude obavljao pet namaza kao da je obavio 50 namaza. Kao da je obavio 50 namaza. Iz ovog također događaja možemo zaključiti koliko Allah subhanahu wa ta'ala voli da njegovi robovi stoje pred njim koliko Allah dželle dželavala traži od svojih robova da se vežu čvrsto za Allaha subhanahu wa ta'ala, naročito u vremenima iskušenja, u vremenima nereda smutnji, potrebni smo čvrste veze sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Najbolja veza sa Allahom dželle dželavala je li u islamu jeste namaz. Jeste namaz kada tim namazom obraćamo se Allahu subhanahu wa ta'ala, dozivamo ga njegovim govorom, iznosimo svoje potrebe u vidu dove i slično. Pa dakle, Namaz, jedino namaz, propisan je Allahom poslaniku alihi salatu sam na nebesima, nijedan drugi namaz, nijedan drugi ibadet, nijedno drugo dijelo nije propisano na nebesima. Također, jedino namaz je propisan da se obavlja u svakoj situaciji. U svakoj situaciji. Dakle, nema situacije koja može biti razlog da čovjek ne obavi namaz da ostavi namaz pa da kasnije taj namaz naklanja. Nažalost, dakle, ovo kod nas nije shvaćeno na najbolji način. Allah najbolje zna, vjerovatno zbog toga što nismo svjesni veličine namaza, što nismo svjesni važnosti namaza, položaja namaza u islamu. Pa mnogi ne klanjaju namaz, kasnije naklanjaju na večer, kada dođu u kući, naklanjavaju, klanjaju povodne kindiju akšamjaciju. Nema, dakle, situacije zbog koje se može ostaviti namaz. Sve dok je čovjek pri svijesti, sve dok je čovjek pri sebi, obavezamo je da obavlja namaz. Pa ukoliko ima abdest, naravno. Ukoliko nema čime da uzme abdest, može da uzme tejemom, pa čak nema mogućnosti da uzme i tajemum, bolestan je, leži na postelji, nema nikoga pored sebe da mu uzme čak tajemum, ako ne može uzeti abdest, klanja bez abdesta, bez tajemuma, ali ne smije dozvoliti da prođe namasko vrijeme. I takav slučaj je s drugim primjerima. Inša Allahu uz Allahu dozvolu govorit i o abdestu i namazu bolesnika, pa ćemo tada uz Allahu dozvolu vidjeti također veličinu namaza i važnost namaza. Kada dakle nije dozvoljeno čovjeku da ostavi namaz sve dok pri sebi ima svijest. Dakle, ne može da klanja stojeći, može sjedići. Ne može sjedići, može ležeći. Ne može da se okrene prema kibli, klanja ležeći na krevetu. Ne može ničim da pomjera, može da pomjera prstom. Ne može čak ni prstom, može da pomjera očima. Ne može da uči, zamišlja sebe kako uči i slično. Dakle, ali nije dozvoljeno da prođe namasko vrijeme, a da čovjek ne klanja namaz. I ovakav slučaj je jedino s namazom. Jedino s namazom. Ukoliko čovjek nije u mogućnosti da posti, nije u potpunom zdravlju, njemu je dozvoljeno da odgodi post, pa da kasnije naposti isti broj dana kada bude zdrav. I slično, ukoliko nema novaca, ne treba da da zekat ukoliko nema novaca, ni u mogućnosti, ne, ne može da ide na hadž ne ide na hadž ne biva obavezan da ide na hadž Međutim, dakle, kada je riječ o namazu, nema razloga zbog kojeg se namaz može ostaviti izuzev dakle, da čovjek izgubi svijest da zapadne u besvjesno stanje. Također, Allah subhanahu wa ta'ala je propisao da se namaz, jedino namaz obavlja na najpotpuniji način Pa dakle, kada hoćemo namaz da obavimo, trebamo uzeti abdest, očistiti se. Ukoliko smo nečisti, očistiti se. Ako je potrebno okupati se, moramo se okupati. Uzeti abdest, obući najljepšu odjeću, prekriti svoje stidno mjesto, očistiti mjesto na kojem ćemo klanjati. Također naša odjeća da bude čista, okrenuti se prema kibli i sl. Što nije ovakav slučaj s drugim ibadetima. Za sve to ne ukazuje na posebnost namaza. Zar sve ovo ne ukazuje na poseban položaj namaza u dini islamu za razliku dakle, od drugih ibadeta koji su također bitni, koji su također obavezni, međutim ništa od ibadeta nije tako obavezno kao što je obavezan namaz. Namaz mora da postoji u životu vjernika i vjernice ako hoće da budu takvi. Također u namazu, jedino u namazu za razliku dakle, od drugih ibadeta uključeni su svi ljudski organi i srce jezik i naši udovi. Dakle, sve je uključeno, što nije takav slučaj sa drugim ibadetima. Čovjeku je zabranjeno da se tokom namaza, dok je on namaz, dok obavlja namaz, bavi nečim drugim, bavi nečim drugim, da se igra, da razgovara s nekim i slično. Čak mu je zabranjeno da razmišlja o drugom. Potrebno je da se skoncentriše na namaz, da prati svoje učenje ili učenje imama ukoliko klanja u džematu i ovakav slučaj jedino s namazom. Kada čovjek posti, sustegne se od hrane, pića, svojih prohtjeva, strasti, ali razgovara s drugima ili i slično. Kada obavlja hađ u toku hađskih obreda, može da razgovara s drugima, može da jede, može da pije i slično. Međutim, dakle, kada je riječ o namazu, tada čovjek ne smije se baviti osim osim namazom. I također ono što ukazuje na posebnost namaza, ono što je posebna odlika namaza jeste da je namaz bio naređen svim vjerovjesnicima, svim narodima. Nije došao ni jedan vjerovjesnik od Allaha dželle i poslanik, Adamu Allah subhanahu wa taala nije naredio obavljanje namaza. Kada je namaz ovako bitan u našoj vjeri dini islamu? kada je namaz poseban ibadet, onda zasigurno da Allah subhanahu wa ta'ala iza njega posebno nagrađuje. Posebno nagrađuje Allah subhanahu wa ta'ala svoje dobre robove koji ustrajavaju obavljanju namaza. Pa su brojne odlike koristi obavljanja namaza. Tako namaz zasigurno. Koga bude obavljao na onakav način kako ga je obavljao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam? ko bude svjestan važnosti veličine namaza i bude ga obavljao kako ga je obavljao Allahov poslanik alaihi salatu sam, bude iskren u svome namazu, bude skoncentrisan na svoj namaz, zasigurno namaz Allahom dozvolom bit će prepreka od činjenja loših dijela, grijeha. Namaz će ga odvratiti od grijeha. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ankebut, 45. ajetu, inna salate tenha anil fahša i wal munker. Zasigurno namaz odvraća od razvrata i loših dijela. Zatim, namaz je najbolje dijelo u islamu. Najbolje dijelo u islamu. Dakle, nakon dva šehadeta. Ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammeden Rasulullah. Kada ove riječi čovjek kaže, postaje musliman. Kada kaže, ja svjedočim da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha. I ja svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik. Kada čovjek prihvati islam, postane musliman, najbolje dijelo koje čini kao musliman jeste namaz. Najbolje dijelo. Allahu također najdraže dijelo. Pa ukoliko se kaže da je namaz najbolje dijelo, ukoliko se kaže da je namaz najdraže dijelo, Allahu dželavala onda zasigurno Allah za njega posebno i nagrađuje najviše nagrađuje. Pa se prenosi u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala da je upitao Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Ejjul a'mali ahabbu ila Allah. U drugom citatu Ejjul a'mali afdal. Allahov poslanik koje je to dijelo najdraže Allah ili koje je to dijelo najbolje kod Allaha. U trećem citatu čak stoji koje to dijelo najviše vodi do dženneta najviše i najbrže vodi do dženneta. Pa je rekao Allaho poslanik alejhi salatu sam odmah na prvom mjestu as salatu ala waqtiha. Namaz u njegovo vrijeme. To je dijelo najbolje, najdraže Allahu subhanahu wa ta'ala i najbolje i najbrže vodi do dženneta. Namazom se brišu greške. Čuli smo, riječi Allaha Jalla Vala i Surja Lankebut. Namaz je pregrada, zastor, štit od grijeha, od grešaka. Ali isto tako, ukoliko je čovjek počinio već grijehe, počinio greške, bude li klanjao namaz, obavljao namaz, ustrajavao u obavljanju namaza, namaz će pobrisati te grijehe njegove greške, te njegove grije. Pa u hadisu Đabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma, Allahov poslanik alihi salatu wasalam kaže, u hadisu koga bilježiva muslim, dakle hadis je vjerodostan, kaže primjer pet dnevnih namaza. Primjer pet dnevnih namaza, dakle, podne i kindije, akšama, jacije i sabaha, je poput primjera nabujale rijeke koja teče pored vrata jednog od vas, pa se on u njoj kupa svaki dan pet puta. Hoće li nešto biti nečistoće na njegovom tijelu? Neće. Pa isto tako onaj koji bude obavljao namaz pet puta danas, podni, kindju, akšam, jacijel i sabah, bude obavljao iskreno kako ga je obavljao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bude u tom namazu skoncentrisan, razmišlja o onome što uči, zasigurno i takva osoba će biti bez grijeha čistit će se tim svojim namazima, Allah će ga očistiti njegovim namazima od grijeha. Također, dakle, samim tim namazom brisu, brišu se grijesi, ali također ukoliko se počinu grijesi između namaza, sljedeći namaz briše grijeh koji je učinjen. Sljedeći namaz pobriše grijeh koji je učinjen između njega i prethodnog namaza. U hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže, kako nam opet bilježi ima muslim, dakle hadis je vjerodostojan, pet dnevnih namaza, džuma do džume i Ramazan do Ramazana razlog su brisanja grijeha između njih koji se počinu, izuzev, dakle, ukoliko čovjek čini velike grijehe. Dakle, pod uslovom da se čovjek sačuva veliki grijeha. Ukoliko se čovjek čuva veliki grijeha, bude činio male grijehe, ali dakle obavljao namaz redovno, namazi će brisati te male grije. Ili, dakle, od džume do džume, džuma će pobrisati. Ili od Ramazana do Ramazana, to će biti razlozi brisanja njegovih grijeha. Namaz je svjetlo klanjaču na Dunjaluku. I isto tako bit ćemo na Ahiretu. Zato u vremenima fitni, iskušenja, nereda, smutnji, pogotovo kada su smutnje velike, čovjek se ne može snaći, pa čak ni najučeniji, onda je na takvim osobama da se čvrsto drže namaza, da ustrajavaju u obavljanju obaveznih namaza, ali i dobrovoljni, da se posvete namazu na filama, to će im, ako Bog da biti svjetlo, kako da izađu iz tih tmina, iskušenja, nereda i smutnji. I to će im također biti svjetlo. Namaz će im biti svjetlo sutra na ahiretu. Pa kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kako nam prenosi Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, kaže poslanik alihi salatu wasallam ko bude čuvao ovih pet namaza, oni će mu biti svjetlo, dokaz i spas za njega na sudnjem danu ko bude čuvao pet dnevnih namaza, oni će mu biti svjetlo, dokaz za njegovu dobrotu, dokaz za njegovu vjeru, da je bio vjernik i to će mu biti spas, razlog njegovog spasa od džehennemske vatre. Pa kaže dalje, ako ne bude čuvao ovih pet dnevnih namaza, neće imati svjetla, niti će imati dokaza za sebe da je vjernik i bit će, ni, će biti spašen, već će biti na sudnjem danu proživljen sa karunom, faraonom, Hamanom i Ubej ibn Khalafom, dakle vođama nevjerstva. Vođama nevjerstva. Pa samim tim što će biti proživljen s njima, s vođama nevjerstva, govori o njegovom propisu. Govori o njegovom propisu ko je on i šta je on. Također u hadisu Abu Malika Alešarija radijallahu ta'ala, Allahov poslanik alihi salatu sam jasno kaže As salatu nurun, namaz je svjetlo. Namaz je svjetlo. U hadisu Boreide radijallahu ta'ala, Allahov poslanik alihi salatu wasalam kaže obraduj one koji noću po tminama odlaze do džamija radi namaza, obraduj ih s potpunim svjetlom na sudjem danu. Allahu akbar. Oni koji odlaze na sabah i koji odlaze na jaciju, kada ih niko ne vidi, ali vidi ih Allah džalavala, obraduj ih s potpunim svjetlom na sudnjem danu. Allah dželle dželavala namazom klanjaču podiže stepene i briše grijehe. Kako kaže Allahov poslanik alihi salatu sam seubanu radijallahu ta'alan, na tebi je mnogo da činiš sećdu mnogo čini seždu, odnosno mnogo klanjaj, jer doista ti nećeš pasti Allahu dželavala na seždu, a da ti Allah njome neće podići deređu, jedan stepen i obrisati jednu grešku namaz je jedan od najvećih razloga ulaska u džennet. Kako malo prije spomenu hadis Abdullah ibn Suda, je li dijelo koje najbrže i najbolje vodi do dženneta? Jeste namaz. Međutim, ne do bilo kojeg dijela u džennetu, već namaz vodi do mjesta, najboljeg mjesta u džennetu. A to je mjesto Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam društvo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Rabija ibn Kab radi Allahu talan prenosi nam da je jedne noći noćio kod Allahovog poslanika alihi salatu wasalam pa je ustao u toku noći poslanik sallallahu alihi wasalam i ustao je Rabija da mu pomogne da uzme abdest. Pa nakon što je Allahov poslanik alihi salatu wasalam uzeo abdest, pitao ga je, upitao je Rabiju, imaš li kakvu potrebu? traži nešto od mene. Pa je rekao Rebija, Allaho poslaniće, molim te za tvoje društvo u džennetu. Allahu ekber. Kaže Allaho poslaniće, molim te za tvoje društvo u džennetu. Kaže, ništa drugo ne tražiš? Kaže, ništa drugo. Kaže mu nakon toga Allaho poslanika, alihi salatu wasalam, onda pomozi me svojim mnogobrojnim seđdama. Onda moju dovu u kojoj budem molio i tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da budeš sa mnom u društvu, pomozi sa svojim mnogobrojnim seždama. I ovaj hadis bilježi nam također ima muslim, hadis je bez imalo sumnje vjerodostojan. I brojne druge blagodati i koristi. Vrijeme nije dovoljno da se spomenu sve te blagodati, koristi, vrijednosti obavljanja namaza. Zato Allaha dželle molim da nas učini od njegovih iskrenih robova, onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje, da nas učini od onih koji će obavljati svoje namaze u njihovim namaskim vremenima, ne odgađati ih, niti ih ostavljati, zapostavljati u potpunosti ili djelomično. Molim ga subhanahu ta'ala da nas pomogne u čuvanju, obavljanju pet dnevnih namaza. Pet namaza u toku dana i noći. U našoj narodnoj emisiji, ako Bog da, govorit ćemo i o samom propisu onoga koji ostavi namaz, koji ne klanja namaz. Šta je s takvim muslimanom? Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmetullahi